It's interesting how many good verses have the reference 316. <laughs> Ir interesanti, ka daudzas um, labas un nozīmīgas rakstu vietas Bībelē ir tieši 3. nodaļā, 16. pāns. And, uh, 2 Timothy 3:16 is one of those verses. Un Pāvila 2. vēstulē Timotejam 3. nodaļā 16. pāns ir viena no šīm te. And I would like vietām. to talk today about first Uh, 2 Timothy 3:16 and 17. Un šodien es vēlos runāt tieši par Pāvila 2. vēstules Timotejam 3. nodaļas 16. un 17. pāntu. So if you have your Bibles, go ahead and open them. Ja jums ir līdzi jūsu Bībeles, tad atveriet šo rakstu vietu. You can sometimes follow along on the screen. Dažreiz jūs varat arī sekot līdzi šeit uz ekrāna. But it's really good if you can follow along in your Bible. Bet ir īpaši labi, ja jūs varat sekot līdzi svētdienās Bībelēs īpaši šodien. <laughs> Uh, you know why it's good to follow along in your Bible? Jūs zināt, kāpēc ir labi sekot līdzi savās Bībelēs? Because then you get used to handling the Bible. Un nu, tad jūs pierodat pie Bībeles lietošanas. And finding the places in the scripture. Un jūs varat daudz prasmīgāk atrast dažādas raksturvietas savā Bībelē. And sometimes you can underline it. Un dažreiz jūs varat arī tās pasvītrot. And even on your phone, you can underline certain verses if your Bible's on your phone. Un pat savā telefonā, ja jūs lasat Bībeli savā telefonā, tad arī tur ir iespēja pasvītrot. And I know some of you read along on your phone. Es zinu, ka daži no jums sako līdz Bībelei um, telefonā. But if you also have a Bible, sometimes you can write notes in the margin. Bet um, savā Bībelē ir labi, ka mēs varam arī um, maliņās pierakstīt kādas piezīmes. It's good to be used to having a Bible in your hands. Ir labi pierast turēt rokās savu Bībeli. Because the Bible is a very special book. Jo Bībele ir ļoti īpaša grāmata. There's none other like it. Nav neviens cits kā Bībele. It's the written word of God. Tas ir pierakstīts Dieva vārds. Let's look at this passage. Izlasīsim šo rakstu vietu. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto every good works. Visi dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Uh, all scripture is given by inspiration of God. Visi šie raksti ir Dieva iedvesmoti. No other book can claim inspiration from God. Viena cita grāmata nevar um, apgalvot, ka tā ir Dieva iedvesmota. And because this book claims inspiration from God šī grāmata eh, pa, pastāv uz to, ka tā ir Dieva iedvesmota. We can, we can uh, use the Word of God for the authority of our faith, and, and, and we can rest our faith and, our, and the, the things that we do upon this book. Tad mēs varam šo, uz šīs grāmatas balstīt savu ticību un lietas, kuras mēs darām ticībā. Uh, I was uh, on Facebook the other day. Kādu dienu es um, biju Facebookā. And I looked at my brother's wife. She put a post on there. Un uh, man brāļa sieva bija veikusi tur ierakstu. And she wrote, Who do you think Jesus Christ is? Un Viņa ierakstīja, vaicājot, kā jums šķiet, kas Jēzus Kristus ir. And I thought, that's an interesting question. Es domāju, hm, tas ir interesants jautājums. And uh, she had probably 15 different people answer Un tur who they thought Jesus Christ was. Un tur bija apmēram 15 dažādi cilvēki, kas bija atbildējuši un ierakstījuši savus domas par to, kas viņuprāt ir Jēzus Kristus. And uh, everyone was invited to put down on there who they thought Jesus Christ was. Un ik viens tika aicināts um, ierakstīt tur komentāru, um, izpaužot savus domas par to, kas ir Jēzus Kristus. Imagine if you were to ask all of your friends, whether at work, in church, at home, the neighbors, who they thought Jesus Christ was. Nu, iztēlojieties, ka jūs um, savā dzīvē visiem saviem apkārtējiem kaimiņiem, kolēģiem, radiem, draugiem vaicātu, kas viņuprāt ir Jēzus Kristus. You'd probably have a lot of different answers. Jūs droši vien saņemtu daudz dažādas atbildes. You'd probably have some answers that you'd say, Amen. Droši vien jūs dzirdētu kādas atbildes, pie kurām jūs varētu teikt, amen. Say, oh, yeah, citām jūs arī varētu pie, apgal, piekrist un teikt, jā, es arī tam ticu. And you'd probably hear some things that make you scratch your head. Savukārt par citām atbildēm jums vajadzētu pakasīt aiz auss. And may you'd wonder how in the world they ever came up with that answer. un domāt, kā gan cilvēks, ja kad varēja nonākt pie šādas domas, jeb atbildes. You might get some answers that would offend you. Varbūt, ka jūs saņemt kādas atbildes, kas jūs aizvainotu. It was funny because all of these answers were on that post. Viss šādas atbildes bija pierakstīts šam, eh, kā komentārs šim jautājumam. And you had to ask yourself, well, who's right? Un tad tev būtu jādomā, nu, kam ir taisnība? Where's the uh, uh, uh, definitive source that we can turn to so that we can find the answer to this? Who is Jesus Christ? Kas tad ir tas definējošais avots, pie kā mēs varam vērsties pēc patiesās atbildes par to, kas ir Jēzus Kristus? Friends, Un ja jūs um, kādreiz um, veidot šādu sarunu ar jūsu draugiem, kas nav izglābti, iespējams, ka šāds jautājums paceltos. Because they're going to say, well, I think, in my opinion, this, this, and this. Jo nu, viņi varētu teikt, nu, pēc manām domām, es uzskatu to, to un to. And you'll say, maybe, well, based upon the Word of God, I believe this. Bet jūs varētu teikt, nu, balstoties Dieva vārdā, es ticu tam. And the question is, can you base what you believe on the Word of God? Is it reliable? Un tad tas jautājums ir tāds, vai tas, ko jūs domājat, vai tas ir balstīts Bībelē, Dieva vārdā, vai tas ir uzticams? God, opinion, like vai jūsu pārliecība ir balstīta Bībelē? Varbūt tā ir tikai, tas ir tikai tāds jūsu viedoklis, tāpat kā viņu. That, later, ja jūs nekad par to neesat domājuši, tad agrāk vai vēlāk šis jautājums jūs skars. And when we talk about whether or not the Bible is authoritative, There's several different things we can consider. Un tad domājot par to, vai Bībele ir mūsu autoritāte, ir, ir eh, vairākas lietas, par kurām mums būtu jāapdomājas. We can consider what the Bible says about itself. Mums jāņem vērā tas, ko Bībele saka pati par sevi. What the Bible claims for itself. Ko, par, ko Bībele apgalvo. You can uh, find archaeological evidence that may support the authority of the scripture. Mēs varam atrast kādus arheoloģiskus pierādījumus, kas varētu pamatot to, kas ir teikts Bībelē. You could find uh, prophecies that would be fulfilled that would support the authority of scripture. Mēs varētu mm, izmantot arī piepildītus pravietojumus, kas varētu mm, papildināt mm, to, kas ir teikts Bībelē. There's several things to consider ir dažādas lietas, ko ņemt vērā. The internal witness of scripture the evidence that you find within the Bible. Tad tie pamat pierādījumi, kas ir atrodami Bībelē. And evidence that you find without the Bible. Un pierādījumi, kas ir atrodami ārpus Bībeles. And we can talk maybe about both of those things in two separate times. Un tad divās atsevišķās reizēs mēs varbūt varētu runāt par abiem šiem pierādījumu veidiem. But today, as we're looking at this passage of Scripture, I want to talk about some of the internal witness, the, what the Bible says about itself. Un šodien, uh, izmantojot tieši šo izlasīto raksturvietu, es vēlos runāt par šiem iekšējiem pierādījumiem, kas ir Bībelē atrodami, does, ko Bībele pati saka par to. Vai uh, Dieva vārds apgalvo, ka tas ir autoritāte? Verse 16 helps us see this. Un šis 16. pāns palīdz mums to ieraudzīt. It says all scripture is given by inspiration of God. Un uh, tur ir teikts visi uh, Dieva iedvestie raksti, visi šie raksti ir Dieva iedvesmoti. And it's profitable for doctrine, Un tie ir noderīgi mācībai, for reproof, grēka atmaskošanai, for correction, labošanai, and for instruction in righteousness. un audzināšanai taisnīgumā. And we understand that the, the scripture is authoritative. It, it speaks of itself as being authoritative in all of these areas. Un e, Bībele, e, mēs, mēs redzam, ka Bībele pati sevi atzīst par autoritatīvu šajos, e, visās šajās jomās. And when it's talking about the scripture being given by inspiration of God, it means that the scriptures are coming from God. God is the author. Un lasot, ka šie raksti ir Dieva iedvesmoti, tas nozīmē, ka Dievs ir šo rakstu autors, tas nāk no Dieva. I think it's important when we study God's Word in, in small groups and on Wednesday nights and, and uh, as friends and family, and we sit around God's Word, we need to understand what it is that we're reading. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi studējot dievu vārdu mazajās grupās, trešdienas vakaros, eh, kopā ar draugiem un savā ģimenē. Ir svarīgi saprast, kas ir tas, ko mēs lasām. Ka mēs pilnībā saprotam, ka šis ir Dieva vārds the creator of the universe has given us his word. Visuma radītājs ir devis mums savu vārdu. Now sometimes and I and I know it, it, it happens you you sit around you read a verse and you you may ask well what does that mean to you? Un dažkārt kad mēs kopā sēžam un lasam tad mēs pārnājam ko šis, šī raksturvieta nozīmē tev. It, it, it, the important thing isn't what it matters to me, what it means to me. The important thing is what is God actually saying? Taču tas nav tas svarīgākais, ko rak, šī raksturvieta nozīmē priekš manis. Svarīgākais ir tas, ko Dievs patiesībā caur šo raksturvietu pasaka. It's an attitude of handling the Word of God as the Word of God being the authority. Tā ir tāda īpaša attieksme, ar kuru mēs izturamies pret Dieva vārdu kā autoritāti. And when we study the Word of God, we need to try to understand what is God saying. Un tad, kad mēs studējam Dieva vārdu, tad mums ir jācenšas saprast, kas ir tas, ko Dievs saka. Let's look at Hebrews chapter uh, 1, 1 and 2. Apskatīsim vēstulē ebrejiem. Pirmajā nodaļā. Verse 1 and 2. Pirmo un otro pāntu. It says, God, who at sundry times and in divers manners spake in the times past unto the fathers by the prophets hath in these last days spoken to us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runājus tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Listen, the passage of scripture says God speaks to mankind. Šī raksturvieta mums pasaka, ka Dievs runā uz cilvēkiem. Viņš atklāja to, kas iepriekš nebija zināms. He's letting us, he's giving us information, he's opening himself up to new knowledge that had never been given before. Viņš sniedz mums informāciju un paver ceļu pie jaunām zināšanām, kas iepriekš nebija pieejamas. And in the Old Testament, he was revealing himself to mankind. He was telling us how he is and who he is. Un vecajā derībā viņš atklāja mums pats sevi, pasakot, kas viņš ir un kāds viņš ir. It says God who at sundry times and divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem. He spoke through the prophets, and they, they, uh, we have these in, in the, the Old Testament as the books of the prophets. Tātad viņš Dievs runāja caur praviešiem, un, un to mēs varam lasīt vecajā derībā uh, kā praviešu grāmatas. We have God speaking through Moses in the books of Moses. Dievs runāja caur mūzu, pirmajās piecās mūzes grāmatās. We have God speaking to the fathers, God speaking and revealing himself through the books of history. Dievs runāja uz tēviem caur šīm te uh, vēstures grāmatām. We have God speaking and revealing himself through the Old Testament books of poetry. Un Dievs atklāja sevi caur vecās derības dzejas grāmatām. The Old Testament is the word of God. It's God speaking to us. Vecā derība ir Dieva vārds. Tas ir pats Dievs, kas runā uz mums. It says at sundry times and in divers manners. Un tad daudzkārt un dažādi. He spoke through visions. Viņš runāja caur vīzijām. Viņš runāja caur praviešiem un pravietojumiem vecajā derībā. Parables, Viņš izmantoja līdzības eh, veidus un simbolus. Viņš runāja uz mums caur vecās derības ceremonijām. Spoke, uh, Dažkārt Dievs runāja arī ar dzirdamu balsi. There was a time in the Old Testament when God wrote with his finger on tablets of stone. Bija vieta, notikums vecajā derībā, kad Dievs pats ar savu pirkstu rakstīja uz akmens plāksnēm. Vecā derība ir pats Dievs, kurš runā uz cilvēkiem. And many of the times when God spoke, it was written down and it was collected in the book text. And those texts were made into books, and we have the Old Testament where God is speaking. Un daudzkārt eh, šīs reizes, kad Dievs runāja, tika piefiksēts, pierakstīts, un tas ir um, apkopots kā vecās derības um, grāmatas Bībelē, kur mēs varam ļaut Dievam caur mums run, uz mums runāt. Hebrews 1.1 says God spoke. Tātad vēstulē ebrejiem pirmajā nodaļā, pirmajā pantā ir teikts, Dievs runāja. Listen, it, it wasn't a collection of the wisdom of ancient men. Tas tā, tā nav tādu uh, senlaiku tēvu cilvēku um, gudrības apkopošana. Some people like to call the Old Testament a, a collection of the ancient wisdom of men. Un tad da, dažkārt cilvēki mēdz grib veco darību um, dēvēt par tādu seno domātāju, seno gudro apkopojumu tekstiem. But the Bible says that it was God who spoke. Bet Bībelē mums pasaka, ka tas bija pats Dievs, kas runāja. It wasn't the best of the religious thinking of the day of mankind. Tā nebija tā laika cilvēces vislabākā uh, reliģiskā, reliģiozā domāšana. It's not the good thoughts of godly people. Tās nebija dievbijīgu cilvēku labās domas. It says God spoke. It was it's the word of God. Tur ir teikts Dievs runāja. Tas ir Dieva vārds. And we see that in the Old Testament. And then in verse 2 it says, Hath in these last days spoken unto us by his son. tas bija vecajā Un tad otrajā pantā mēs lasām, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. In the New Testament, it's the word of God. It's God speaking to us today. Un um, jaunajā derībā tas ir Dieva vārds, kas runā uz mums šodien. Matthew, Mark, Luke and John, the books of the Gospels. Tad visi evaņģēlīji, Matejs, Marks, Lūks un uh, Jānis. It's God speaking to us in the life of his son Jesus Christ. Ir pats Dievs runā uz mums caur viņa dēla Jēzus dzīvi. The book of Acts, it's God speaking to us as the gospel is being spread across the world. Apostoļu darbi tā ir grāmata, caur kur Dievs runā uz mums, caur to, kā evaņģēlijs tiek izplatīts pasaulē. In the letters of the apostles, it's God speaking to us, explaining the deep mysteries of the life of Jesus Christ um, apakstuļu vēstulēs. Tas ir pats Dievs, kas runā uz mums caur um, Jēzus iz, dzīves izskaidrojumu. And in the book of Revelation, it's God speaking to us as the culmination of all of His plans come together. Un atklāsmes grāmatā Dievs runā uz mums kā eh, tādu apkopojumu, kā viņi vis, visi viņa plāni tiek um, savesti vienopus. So the Bible of itself, it, it, it, it, it tells us that it's the Word of God. Bībele pati mums pasaka, ka tas ir Dieva vārds. That it's God revealing himself. Ka Dievs pats sevi atklāja. Who he is. To, kas viņš ir. What his attributes are. Eh, kādas ir viņa iezīmes? What his attitudes are. Kāds ir viņa attieksme? How he reacts. Kā viņš reaģē? The Old Testament, it's not a history of mankind. Vecā derība tā nav cilvēces vēsture. But it's how God acts in, in conjunction and how God acts and that and how God is and that's told out through the life and the history of the nation of Israel. To mēs, tur mēs redzam, kāds Dievs ir un kā Dievs rīkojas caur, eh, caur Izraels, eh, Izraela tautas vēsturi. And we see what God loves. Un tur mēs redzam arī to, ko Dievs mīl. We see what he doesn't tolerate. Mēs redzam kas ir tas, ko Dievs necieš. We see, what he, uh, we see that He desires holiness Mēs redzam, ka viņš vēlas svētumu and He punishes sin. un viņš soda grēku. And the New Testament is God revealing Himself in His Son. Un jaunajā derībā Dievs atklāja cev- sevi savā dēlā. It's the Word of God, it's, it's not the Word of man. Tas ir Dieva vārds, nevis cilvēka vārds. John 14, 26. Jāņa evanģēlijām 14. nodaļā 40. Hm? 6. John But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko esmu jums runājis. You see, the apostles had the promise of divine inspiration on the on the, the scriptures that God would have them to write. Redziet, apustuļi saņēma um, svētu um, die, die, dievišķu iedvesmojumu tiem rakstiem, kas viņiem būs jāraksta. Let's look at 2 Peter chapter 1 and verse 20. Apskatīsimies otrajā Pētera vēstulē. Uh, first, uh, first, second Peter 1.20. Uh, and there it says, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit by the Holy Ghost. Par visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi And look at verse 21. Un uh, paskatīsimies arī 21. pantā. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Uh, in this passage, it says, knowing this first, in verse 20, it says, knowing this first. Vispirms jums jāsaprot, that this prophecy didn't come out of the will of man. ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams. It, it, it didn't come from their own ideas. Ka tas nav nācis no viņa paša idejām. And if you read further, it says that uh, it didn't. co- It came. Uh, Holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Tad dieva ļaudis runāja pēc tam, kad svētais gars bija viņus vadījis. We see that the scriptures aren't a product of man mēs redzam, ka raksti nav radušies no pašiem cilvēkiem. Bet ka svētais gars viņus ir piepildījis un izvedis viņus caur to. Eh, this is what we mean by the word of uh, uh, inspiration when scripture is inspired by God. Un tas ir tas, ko mēs saprotam ar vārdu iedvesmoti, kad mēs sakām, ka raksti ir Dieva iedvesmoti. I think of a sailboat with sails. Mēs, mēs, es domāju par tādu buru laivu ar, ar burām. And the wind blows on it, and that ship is, is moved along. Un vējš pūš, un šī burlaiva iet uz priekšu. This is this word inspiration. It's, it's the breath of God moved these men as they wrote the scriptures. Tā mēs izprotam arī šo iedvesmošanu, kad Dievs um, runāja un iedvesmoja un ļāva šiem vīriem to darīt. The Bible teaches us that it was written by uh, the process men were used by God. Tātad pierakstīšanas procesā, protams, tika lietoti cilvēki. But it didn't originate with them. Bet tas oriģināli neradās no šiem pašiem cilvēkiem. God used their personalities, their experiences. Dievs lietoja viņu personības, viņu pieredzi. Their vocabulary and the, and uh, um, All of that was integrated. Viņu vārdu krājumu viss tika, protams, integrēts. And yet every word that they wrote was the word of God. Un tomēr ik viens vārds, ko viņi pierakstīja, bija Dieva vārds. It was a miracle of God how he wrote this book. Tas ir Dieva brīnums, kā viņš šo grāmatu ir sarakstījis. It's not just the writing of some holy men. Tas tie nav tikai kādu svētu cilvēku pieraksti. But it was the Holy Spirit breathing on them. Tas ir svētais gars, kurš viņos ir iedvesis. Putting the word of God in their mouth. Ieliekot Dievu vārdu viņu mutē. Interesting passage of scripture in Jeremiah chapter 1. Interesanta raksturvieta ir atrodama Jeremijas grāmatā, pirmajā nodaļā. And I'm going to read from verse 4 to 6 and then verse 9. Es lasīšu no 4. līdz 6. pantam. Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then, I, then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. The Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go uh, to all that I send thee, and whatsoever I commanded thee, thou shalt speak. And then verse 9 it says, Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. No nu, 4. līdz 7. pantam pār mani nāca kunga vārds. Pirms tevi radīju mātes miesās, es jau pazinu tevi. Pirms vēl tu pameti mātes klēpi, es jau svētīju tevi. Par pravieti tautām es iecēlu tevi Es teicu, ak, ah, kungs, Dievs, es nezinu, ko lai runāju, es esmu vēl zēns. Kungs man teica, nesaki, es esmu vēl zēns, jo tu iesi visur, kur tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko pavēlēšu. Un tad devītais pāns. Kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Kungs teica, redz, es ielieku savus vārdus tev mutē. This is what the Bible teaches us when men were inspired to write the Word of God. Tas ir tas, par ko Bībele mums māca, kā mm, cilvēki tika iedvesmoti pierakstīt dievu vārdu. God used the men. Dievs lietoja šos cilvēkus. Books, Bet vārdi, ko mēs lasām šajā grāmatā, ir nākuši no Dieva. Šis ir Dieva vārds. Now, the world today is full of inspiring people or inspired people. We have inspired artists. <laughs> Eh, šodien pasaule ir pilna ar iedvesmotiem cilvēkiem. Mums ir iedvesmoti mākslinieki. Maybe your child er, came home from school with an inspired work of art one day. <laughs> Varbūt jūs bērns atnāca no skolas ar ļoti iedvesmotu mākslas darbu. Uh, maybe you've been to a museum and seen a great inspired work of art. Jūs esat bijuši muzejos un redzējuši mm, iedvesmotus mākslas darbus. There's a difference between that type of inspiration and the inspiration that the scriptures talk Ir about. atšķirība starp tādu veidu iedvesmu un to iedvesmojumu, par ko mēs uh, lasām, domājot par Dievu vārdu. In Mums, uh, mūsu draudzē, ir iedvesmoti mūziķi we have sometimes inspired writers and we, we read their books and their poems. Mums ir iedvesmoti rakstnieki un dzejnieki un mēs lasām viņu darbus. But it's a different type of inspired of, uh, of what the Bible when Bible was written. Tā ir cita veida iedvesma, um, atšķirīga no tā iedvesmojuma, ar kādu tika uzrakstīta Bībele. I've, I've got the works of, of one writer and he's got several books of his are on my shelf. Um, man ir kāds iecienīts um, autors, un man vairāk viņa, viņa, vairākas viņa grāmatas ir manā grāmatplauktā and then I inherited a, a, library from another pastor that had probably 50 books from one author. Un tad es mantoju um, nu, kādu citu mācītāju biblioteku, un tur bija apmēram 50 grāmatas no viena autora. Wrote and wrote and wrote and wrote. Šis cilvēks tik rakstīja un rakstīja un rakstīja. Un tad es domāju par tiem cilvēkiem, kurus Dievs lietoja, lai uzrakstītu Bībeli. They didn't just write and write and write and write. Viņi nerakstīja no jauna, no jauna un atkal no jauna. Some of these men have just one work. Daž, dažiem no šiem cilvēkiem ir tikai viens darbs, viens autordarbs. God gave them the word to write and they and, and they wrote the word of God. Dievs iedeva viņiem šo darbu, ko uzrakstīt, un viņi to izdarīja. And that's it. Un tas ir viss. Un viņi zināja to, ka viņi raksta Dieva vārdu. Over 4000 times the Bible says inside the Bible it says this is the word of God. Apmēram 4000 reizes Bībelē ir pateikts, ka šis ir Dieva vārds. Most of the education that these men that God used to write the Bible was minimal. Um, lielākoties cilvēkiem, kas pierakstīja Bībeli, bija ļoti minimāla izglītība. Okay, one was a doctor. Un labi, viens bija ārsts. Several were fishermen. Vairāk bija zvejnieki. Some were soldiers. Daži bija kareivi. Farmers. Zemnieki. Yet God inspired them. God put His words in their mouth. Tomēr Dievs viņus iedvesmoja un ielika savus vārdus viņu mutē. That, that un viņi pierakstīja šo gudrību, kas ir um, ilgusi tūkstošiem gadus. Un Dievs viņiem deva pravietojumus, kas ir piepildīti līdz pat vissīkākajai detaļai. These men were inspired by God and they wrote about the nature and the character of God šie vīri tika dievi iedvesmoti un viņiem rakstīja par, par dieva raksturu un dabu. Viņi rakstīja par dievu mērķi šajā pasaulē. Right un viņi bija, viņiem bija taisnība par ikvienu lietu, ko viņi pierakstīja. No like Nav neviena cita grāmata pasaulē kā Bībele. The Bible testifies of itself as being an inspired book that these words are the words of God Himself. Bībele pati liecina par to, ka e, šeit pierakstītie ir tikai un vienīgi Dieva vārdi. And when we come to the Word of God and we read the Word of God, it, we have to have the attitude that these words are coming from our Creator. Un tad, kad mēs ņemam rokā un lasām Bībeli, tad mums ir jābūt tādai attieksmei, ka šie vārdi nāk no mūsu radītāja. 1 Timothy 3:16 says all scripture is given by inspiration of God. Otrajā vēstulē Timotejam 3:16 ir teikts, ka visi šie raksti ir Dieva iedvesmoti. And it's profitable for doctrine. Un ir noderīgi mācībai. Where where do we come up with the the uh, the the guidelines for our church? Kur tad mēs meklējam tās vadlīnijas mūsu draudzēji? Where is the material that, that our Sunday school teachers go to to teach our children? No kurienes tad nāk tas materiāls, ko lieto mūsu svētdienas skolotāji, lai mācītu mūsu bērnus? Where do the guidelines for our church come from? No kurienes nāk vadlīnijas mūsu draudzēji? The teaching that we teach. Mācība, ko mēs mācam. It comes from the Word of God. Tā nāk no Dieva vārda. The inspired Word of God. Dieva iedvesmotā Dieva vārda. Where should the teaching come from in your home? No kurienes vajadzētu nākt mācībai, ko jūs mācat savās mājās? The home is instituted by God. Families are instituted by God. Mājās, ģimenē, kas ir Dieva radīta institūcija. Marriage between a, a man and a woman, it's, it's God's plan. Laulības starp vīrieti un sievieti, tas ir Dieva plāns. And anything else isn't marriage. Un jebkas cits tā nav laulība. And God's given instructions and things to be taught in the home, and we find that in the Bible. Un Dievs ir devis instrukcijas un, un vadlīnijas tam, uh, kas ir jāmāca mājās, ģimenē, un to mēs atrodam Bībelē. For doctrine, for Bībele ir noderīga mācībai, lai mēs mācītu patiesību. Church, in the home and in the country. Draudzē, mājās, ģimenē un valstī. Bible teaches about integrity and honesty and wisdom. Bībele māca par godīgumu, cieņu un gudrību. All these things that we pray that God would give our leaders of our country. Visas šīs lietas, par kurām mēs lūdzam, lai Dievs dotu mūsu valsts vadītājiem. Bible's profitable for reproof, it's for correction. Um, Bībele ir noderīga um, labošanai. Who has the authority to point out flaws? Kuram tad ir šī vara un autoritāte e, norādīt uz, uz kādiem trūkumiem vai neveiksmēm? If, if I was to, to build a kristības basēnu. <laughs> ja man būtu jā, jābūvē kristības basēns. As long as it didn't leak. Who could say that I made it wrong? <laughs> Tik ilgi, kamēr viņš netek. Nu, kurš gan varētu man pateikt, ka es esmu kaut ko izdarījis nepareizi? It's my design. Tas ir mans dizains. It, it's something that I did. Tas ir kaut kas tāds, ko es pats mm, uztaisīju. I have the authority to change it. Man ir vara to mainīt. To, to, to say this isn't right or this isn't right. Un tikai man ir tiesības pateikt, tas nav labi, tas nav pareizi. Because I made it. Tāpēc, ka es to uztaisīja. Un tieši tāpat ir ar pankūkām, ko jūs varbūt šorīt cepāt. Kurš ir teicis, ka tur ir jāpieliek sāls? Pavārs. Listen, God is the authority in this world. Dievam ir autoritāte šajā pasaulē. And he's given us his authoritative word. Un viņam ir vara, un viņš mums ir devis savu autoritīvo vārdu. He has the right to point his finger at our life and to say that's not right. Viņam un tikai viņam ir tiesības mums iebakstīt ar pirkstu mūsu dzīvē un pateikt, tas nav pareizi un tas. Because he made us. Tāpēc, ka viņš mūs ir radījis. We're his creation. Mēs esam viņa radīti. And he's wrote it in his book. The Bible says this book it's good for correction and for reproof. Un to viņš savā grāmatā mums ir uzrakstījis, ka šī grāmata, šie raksti ir labi mācībai, labošanai un atmaskošanai. How important our attitude about this book is. Redziet, cik svarīga ir mūsu attieksme pret šo grāmatu. If we don't believe that this is the inspired word of God. Ja mēs neticam, ka šis ir dieva iedvesmots, dieva vārds. Life, un ja Dievs norāda uz grēku mūsu dzīvē, If we don't have the proper attitude to God's word, we'll just shrug it off. Ja mums nav uh, pareiza attieksme mm, pret Dievu vārdu savā dzīvē, tad mēs vienkārši nu, noraustīsim plecus. Says it's profitable for instruction in righteousness. Un tāpēc šeit ir teikts, ka uh, ir, um, šie raksti ir noderīgi audzināšanai taisnīgumā. Hmm. Right Kuram ir tiesības man norādīt, kā man dzīvot savu dzīvi? <laughs> Tavai mātei. <laughs> no, our creator. Nē, mūsu radītājam. He's, he, he, he's the most high. Viņš ir visaugstais. And this is his word. Un šis ir viņa vārds. And God's word tells us how to live right. Un Dieva vārds mums pasaka, kā dzīvot pareizi. It tells us the things that are sin. Viņš nosauc vārdā tās lietas, kas ir grēks. The things to stay away from. Lietas, no kurām mums ir jāturās pa gabalu. It tells us the things to enjoy. Viņš mums pasaka, kuras ir tās lietas, kuras mums vajadzētu izbaudīt. Things that are good. Tās, kas ir labas. Things that lead to a good life. Lietas, kas noved pie labas dzīves. In this book, God's Word opens all of these things to us. Un šī grāmata, Dieva vārds, atklāja mums visas šīs lietas. I want to encourage you to have the proper attitude to this book. Es vēlos jūs mudināt sevī veidot atbilstošu attieksmi pret šo grāmatu. And when we open this book and we come to this book, that we come to it with, uh, with reverence and honor. Un tad, kad mēs nākam un atveram šo grāmatu, lai mēs nāktu ar pazemību un cieņu. Heart, un ar izbrīnu mūsu sirdī. Say, Sakot, šis ir Dieva iedvesmots vārds. Cik brīnišķīga lieta, ko turēt mūsu rokās. Tas parāda mums, kas ir Kristus. He's the Son of God. Viņš ir Dieva dēls. He's the Savior. Viņš ir glābējs. He's our Redeemer. Viņš ir mūsu pestītājs. He's our hope. He's our resurrection. Viņš ir mūsu cerība, mūsu augšām celšanās. Jesus Christ is the Son of God. Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Let's stand and pray together. Piecelsimies un lūgsim kopā. <clears throat> Our Heavenly Father, we thank you for your inspired word. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies par tevis iedvesmoto vārdu. Father, that, that the word that we hold in our hands comes from you. Ka tas vārds, kuru mēs turam savās rokās, tas nāk no tevis. And Father, we put ourselves under the authority of your word. Un Tēvs, mēs pilnībā pakļaujam sevi tavu vārdu autoritātei because we understand how wonderful it is. Jo mēs saprotam, cik tas ir brīnišķīgs. And we know that it leads to life and peace. Un mēs zinām, ka tas ved pie miera pilnas dzīvības. And it speaks to every situation in our life. Un tā, tas, tas uzrunā ikvienu situāciju mūsu dzīvē. Father, help us to understand that when you speak, you speak for your glory and for our good. Tēvs palīdz mums saprast, ka tad, kad tu runā, tu runā savam godam un mūsu labumam. Father, help us to learn your word and obey your word. Tavs palīdz mums mācīties tavu vārdu un tam paklausīt. Father, may it be an honored place in our in our small groups and in our Bible studies in our homes. Un tās, lai tavs vārds ir goda vietā mūsu mazajās grupās un mūsu ģimenēs. Father, help us to realize what a treasure it is that we hold in our hands. Palīdz mums saprast, kāds tas ir dārgums, ko mēs turam savās rokās. And Father, we thank you for our Savior Jesus Christ who's revealed in this book. Un Tēvs, mēs tev pateicamies par mūsu glābēju Jēzu Kristu, kas ir atklāts šajā grāmatā. Father, we thank you that you've given us a redeemer, one that's bought us from our sins. Paldies, ka tu mums Tēvs esi devis pestītāju, kas mūs ir atpircis no mūsu grēkiem. And Father, I pray that you'll bless us today as we remember our Savior with the Lord's Supper in this moment. Un tās eh, mēs lūdzam, lai tu mūs svētī, kad mēs pieminam savu pestītāju caur svēto vakarēdienu šodien. And we pray these things in Jesus name. Un to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen.